kial necessas sexo. Sexa reproductigio besonas clarigon, char in gi plimultigas nur la duono de la populatio. Sed malgrau multai hipotesoi, tiu clarigo gis nun ne habeblis. Nun aperas nova provo de clarigo. Sexo evitu che celoi estas damaggiatai per siai proprai energi centraloi. Cial existas viroi? Oni nestias tion. Sed ja devas esti iu causo, forta causo, char naudec nau procentoi de ciui bestoi reproductigas sexe, quam cam tio contrauas alla plei simplai legioi de la matematico, cae ancau de la biologio. En gi temas prilaueble alta nombro da idoi, cae tiu nombro estus atingata se ciu individuo reproductigas. Ce sexo tion faros nur la virina duono de la populatio. La vira duono assistas en tio, cae la duona idaro de nove estas vira. Cion fama biologo nomis la duoblain costoin de sexo. Cai ancau centiaroin antaue, chaos Darwin, bedauris che, pri la causa de la sexezzo, ni ecne havas minimumans zion, la tutta campo estas ancora ucascita en malhelo. Tio gis nun appena shangigis. Existas nur multege da hipotesoi, ciui dividigas en tri gruppoi. La bonai, la malbonai, cae la malbelai. La bono en la sexo povus trovigi en tio, che la genoi estas remixatai. Unue cae precipe, ce la ec esto de la germae celoi, ovo celoi cae spermioi, cae seque ancora foie ce ilia cunigio. Tiel ebligias pli bona adaptigio al shangigiantai medioi. Alternative, sexo povus forteni la malbonon, forigante dangera in mutazioin de nove e la genaro la malbelo fine rilatas alla minazza de exterre per la armeo de parasitoi qui devas esti tenatai ie mal alta nivelo per ciam nova igen combinoi neniu el tiui alternativo i donas contenton pro tio sciencistoi en germanio ca nederlando provas trovi novan al iron ili trovas gin en la frua historio de la vivo antau proximume du miliardoi da un uccella estajo acceptis alian uccellon estajon en si. Ili cunigis, cae dividis la laboron tiel, che la acceptita estajo farigis energi centralo, nome mitochondrio. Tio pli altigis la provisadon per energio, cae tio ancau formis la bason por plur vivajoi sed tio al alportis novan dangeron. En la centraloi prilaborigas oxigeno, cae el tio resultas oxigenae radicaloi. Tio estas activegai moleculoi, ciui damagas genoin, cae povas porti mutazioin en ilin. Cae tio ne accumuligiu tra generazioi, cae tial inter ili la normala dividigio de celoi mitoso, estas anstatawigata per dividigio en quiu formigas germae celoi, cae en quiui la remixado de la genoi de nove forigas la mutatioin el la genaro. Sexo estas do fisiologia necesso, el consequenzo de oxigen basita metabolo ce ciui suprai organismoi, concludas la esploristoi sed en tiu concludo io ne estas giusta. Reproductigas tamen ne ciui sexe, sed nur naudec nau procentoi. La marmora cancro el florido havas tri serio in da cromosomoi, ciui shaine estas tiel fortai, che tiu marmora cancro disvastigis milionoble en tuta Europo, ca en duona Africo, cae tie adaptigis al plei diversae viv medioi, cae tie forpelis ciuin tieain sexain cancroin. Cae tio ocasis, quancam la marmorae cancroi ciui estas clonoi, ili havas identain genomoin.